O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد بغداد Yakka hukmronlik faqat o'zining qo'lida bo'lgan, butun borliqni tunu kun nazorat qilgan, barcha jonzotlarning rizqini vaqtida yog'dirgan Alloh subhanahu va taologa sanoqsiz hamd va sanolar bo'lsin. Har bir ish faqat uning xohishi ila sodir bo'ladi. Samoda bulutlarning suzishi, yerda ulovlarning yurishi va suvda harakatlanib boradigan kemalarning holati ham yolg'iz Alloh azza va jallaning irodasi bilan vujudga keladi. Shuningdek, barcha mulk, xazinalar va boyliklar ham u zotning o'zinikidir. Undan o'zga hukmron ham, yo'qdan bor qiluvchi ham, bordan yo'q qiluvchi ham bo'lishi mumkin emas. Biz u zotni yakka iloh deb, uning elchisi Muhammad alayhisalomni payg'ambar deb guvohlik beramiz. Albatta, har bir jon yakka Alloh subhanahu va taoloning rahmati ila harakatlanadi. Bu yorug' olamga berilgan o'lcham, ya'ni har kungi sodir bo'ladigan voqealar tafsiloti, rizq ne'mat taqsimoti, insonlarning taqdiri yu mashaqqatlarning tadbiri o'sha jalolati ulug' bo'lgan Alloh taoloning irodasiga bog'liq. o'sha Karim va Hakim bo'lgan zotga hamd va sanolar bo'lsin. Uning so'nggi elchisi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga esa salovat va durudlar bo'lsin. Va sahobalari yu ergashuvchilarga Robbimizning rahmatlari yog'ilsin. Alloh ahaddir va buyukdir. Muhammad alayhissalom esa u zotning elchisi va bandasidir. Assalomu alaykum ahli tavhid, ahli iymon birodarlar va opa-singillar. Dinim deb g'am chekkan mu'min mu'minalar, Alloh rizoligini istagan dindoshlar, barchangizga ushbu juma ayyomi barokatli va xayrga to'la bo'lsin. Alloh taolo siz u bizni ushbu kunning barokati bilan siylasin. Har bir qilgan ishimizda xayr bo'lsin va umrimiz ham xayrli amal ustida yakun topsin. Assalomu alaykum. Jundulloh ovozi radio dasturimizning muxlis va muxlisalari. Mana navbatdagi juma dasturimizga ham yetib keldik. Bizni shu kunga sog' omon yetkazgan Alloh azza va jallaga hamdlar bo'lsin. Yana bir haftalik to'plagan mavzularimiz, yangiliklarimiz bilan siz azizlar bilan birgamiz. bizning dasturlarimizni dunyoning turli burchaklaridan turib internet orqali tinglaydigan muxlislarimizga ham o'z dindoshlik mehr-muhabbatimizni bildiramiz. Alloh taolo barchamizdan xayrli amallarimizni qabul aylasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Qay biringizning oldiga shayton keladi-da, uni kim yaratgan, buni kim yaratgan deyishga tushadi. Oxir oqibat Parvardigoringni kim yaratgan deydi. Bunaqa paytda inson Allohdan panoh tilab o'zini tiyib olsin. Imom Buxoriy rivoyati. Nabiy alayhissalom yana bunday dedilar: Odamlar so'rashda davom etaverganlaridan hatto Alloh bor mahluqotni yaratdi. Xo'sh, uning o'zini kim yaratgan deyishgacha borib yetishadi. Kimgaki ana shunday biror o'y fikr kelsa, Allohga iymon keltirdim deb aytsin. Imom Muslim rivoyati. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: behuda narsalarni so'rab surishtirishdan va g'ulu ketishdan ehtiyot bo'linglar. Sizlar eski narsani, ya'ni sahobalar yo'lini lozim tutinglar. Ibn Ishoq aytadilar: Xoliq haqida ham, mahluq haqida ham aniq eshitilmagan narsa asosida tafakkur qilib bo'lmaydi. Misol uchun, jonsiz narsalar qanday qilib tasbih aytarkan deb fikr yuritish mumkin emas. jonsiz narsalarning qay tarzda tasbih aytishini Alloh taoloning o'zi biladi va o'zi xohlagan ravishda qilib qo'yadi.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 Ya'ni yaxshi ummat bo'lib chiqarilgan insonlar kofirlarni bo'yinlariga kishanlar solib dinga majburlab kirgizishlik haqiqiy yaxshi ummatdir. Zulhijja oyining fazilatlari. Xo'sh, Mana shunday ulug' va g'animat soatlarda biz nima bilan mashg'ul bo'lamiz? Afsuski, ko'pchiligimiz hatto bu kunlarning kelib ketganini ham sezmay qolamiz. Qaboilda to'ylar davom etmoqda. Alhamdulillah, bu valima bitta afg'oniy birodarimiz yana bitta ismi nima? Muhojir Fatih usta. Jihodiy nashidalarga g'ayri dinlarning e'tibori. Bu nashidalar yosh musulmonlar qalblarida shahidlik, o'zini qurbon qilishlik hissini uyg'otadi. Da'vat va jihodda ularga quvvat beradigan muhim asbob bo'lib keladi. Rusiyadagi musulmonlar e'tiboriga. Ey Rossiyadagi muhojir musulmonlar, Rossiya hukumatı sizga aslo do'st emas. Aslo sizdan rozi emas. U yerda turishlik aslo sizga to'g'ri kelmaydi. Namozga bo'lgan e'tiboringiz qay darajada? U bizning najot chiptamiz bo'lgani uchun uni himoya qilmoqimiz darkor. Albatta jahannam otashidan ko'ra namoz qiyinchiligi yengildir. Abu Musab Suriyning da'vatlarini davomi. إلى لغة أهل البلاد وهي النصوص الدالة على قيمة هذا الجمع Aytib o'tganimdek, rivoyatlar ko'p. Har biriga alohida to'xtaladigan bo'lsak, shuningdek, mintaqa va jahon xabarlari. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu darsimiz Tazakuru al-jihad li ahli al-jihad kitobidan e, jihad ahllariga, ya'ni ahli jihadlarga bir yaxshi eslatmalar degan kitobni ba'zi bir eslatmalarda aytib o'tgandik, o'tgan hafta ham, undan oldingi haftalarda ham. Bugun ham inshaalloh bir eslatma bilan davom ettiramiz inshaalloh. Bu eslatma eng muhim bo'lgan eslatmalardan hisoblanadi. Hattoki ba'zi ulamolar dinni eng asli bo'lgan narsa. Bu al amru bil ma'rufi va nahyi anil munkar yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarishlik eslatmasi alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda boshqa ummatlarni ustidan balki boshqa ummatlarni ichida muhammad sollallohu alayhi vasallamni ummatini xoslagan oyatda zikr qiladi kuntum xayra ummatin uxrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi va tanhauna anil munkar va tu'minuna billah Kuntum xayra ummatin ukhrijat linnas. Sizlar insonlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldinglar. Eng yaxshi ummat. Imom Buxoriy rahimahulloh shu oyatni ta'liqida aytadiki, "Annasu lin-nasi" Ya'ni yaxshi ummat bo'lib chiqarilgan insonlar kofirlarni bo'yinlariga kishanlar solib dinga majburlab kirgizishlik haqiqiy yaxshi ummat dedi. Bu oyatni tafsiri. Shuning uchun amr ma'ruf nahiy munkar umumiy tushunchasi dinni asilliklardan hisoblanadi. Bir qavmki u qavmda amr ma'ruf nahiy munkar bo'lsa, bu qavmda mavjud bo'lib yer yuzida turishligidan hech qanday manfaat bo'lmaydi. Modomiki ichlarida amr ma'ruf nahiy munkar bo'lmas ekan, o'sha qavmni turishligidan hech qanday manfaat yo'q. Abu Bakr ibn al-Arabi rahimahulloh o'zining ahkamul Qur'onida shuni bayon qiladi. balki bu bir qavmni yoki musulmonlar jamiyatini vujudga kelishligi amru ma'ruf nahiy munkar asosida bo'lishligi bardavom bo'lishligini ta'minlaydi. Ichida amru ma'ruf nahiy munkar bo'lmasligi haligi jamiyatni qulashligini ta'minlaydi. Balki Alloh subhanahu va taolo A'rof surasida o'sha amru ma'ruf nahiy munkar qilgan qavmlarni inkor qilgan o'rinda qavmlar nima uchun sizlar Alloh subhanahu va taolo azoblagan, halok qilib tashlagan qavmlarni amri ma'ruf nahi munkar qilyapsizlar deganda haligi amri ma'ruf qilgan kishilar aytadiki qalu ma'ziratan ila robbikum hech bo'lmaganda bu eng past bo'lgan darajasi Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borganda uzr aytib olishligimiz uchun biz amri ma'ruf qilganmiz qaytarganmiz deb aytib olishligi uchun deb Allah subhanahu va taolo bayon qiladi. Oyatni davomida falamma nasu ma zukru bihi الَّذِينَ allazina nahawna السُّوءِ su'i. Endi o'zlariga eslatilgan narsani unutganida anjayna الَّذِينَ nahawna عَنِ السُّوءِ Yamalliden qaytargan kishilarni najot taptirdik. Xoh bu dunyodagi najot bo'lsin, xoh oxiratdagi najot bo'lsin. Shuning uchun amru ma'ruf nahi munkarni eng bo'lmagan oxirgi manfaati Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borganda uzr aytib valişlik uchun. Shuning uchun bugungi eslatma amri ma'ruf nahiy munkar ga targ'ib eslatmasi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Valtakum minkum ummatun yad'una ila al-khayri va ya'muruna bil ma'rufi va yanhauna 'anil munkari va ulaika humul muflihun." "Valtakum minkum ummatun" sizlardan bitta ummat bo'lsin. Bitta qavm, bitta toifa bo'lsin shunday. Bu toifa ya'muruna bil ma'rufi, yad'una ila al yaxshilikka chaqiradigan, ma'rufga buyuradigan va munkardan qaytaradigan bitta ichinglardan bir toifa bo'lsin. Va ulaika humul muflihun, ana o'shalar nima haqiqiy najot topgan kishilar deb Alloh taolani bayon qiladi. Ibn al-Qayyim rahimahulloh bayon qiladiki, "Va lam yursal rasulun illa umira bihi" kama qala Ibn Qayyim fi turuq al-hikmati. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ووصف به هذه الأمة وفضله لأجله على سائر الأمم الذي أخرجت للناس الله سبحانه وتعالى برار تبايغمبر ديوبر مجان برار بر كتابنا نازل قل مجان إلا وشا كتابتا وشا يوبر لجان بايغمبر جا أمر معروف نهي منكر قلش لك بيور لجان بلكي بايغمبر لرده da'vatini asl mag'zi ham amru ma'ruf nahi munkar bo'lgan. Chunki ma'rufni eng kattasi shirkdan qaytarishlik. Ma'rufni eng kichkinasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hattoki iymon ham deb aytilgan eng kichkinasi musulmonlar yo'lidan yomonligini ketkazib qo'yishlik. Bular hammasi ma'rufga kiradi. Mo'min odam o'zini jamiyatidagi bo'layotgan nahi bo'lgan narsalarni, munkar bo'lgan narsalarni qaytarishligi va qaytargandan keyin ma'ruf bo'lgan narsalarga buyurishlik. Chunki munkarni qilinayotgan munkarni o'rnini albatta to'ldirishlik kerak. To'ldiriladigan narsa albatta ma'ruf bilan bo'ladi. Ba'zi bir hadislar ham rivoyat qilingan amru ma'ruf nahi munkar to'g'risida. Imom Muslim o'zlarini sahih to'plamlarida bu mashhur hadislarda Abu Sa'id al khudri radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi" فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان من رأى منكم منكرا من صيغة العموم ترمى أم نفاد لديان كلمة لردن من سيد لردن قيس برنجز منكر نكرسة ها كتا وسن ها كشكنا وسن ها تلب وسن ها تلب وماسن ها مجاهد وسن ها مسلم فرق يوك كم بلشن قتينة ها إركي ها أيال سيد لردن قيس برنجز munkarni ko'rsa fal bi yadihi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyrug'i bu. Demak, buyruq agar amr buyruq fe'li atrofida qorina bo'lmasa, qorina ya'ni mubohligiga yoki mustahabligiga shu buyruqni yoki shu buyruqni buyruq emas ekanligiga dalolat qiladigan atrofida qorina alomatlar bo'lmasa, bu amr buyuriladigan buyruq fe'li vujubga dalolat qiladi, vojiblikka dalolat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ummatimiz tildan baralla aytamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va ummatimiz deb. To'g'rimi? Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni gapiga itoat qilishlik bilan ummat deb ifodalanadi. Qul in kuntum tuhibbuna Alloha fattabi'uni yuhibbukumulloh. Agar Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'raman desanglar, menga ergashinglar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashlikni asl haqiqiy yo'li Rasululloh vasallamdan aytgan narsalarga itoat qilishlik bilan bo'ladi. Ma atakum rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu. Bu oyatlar ham dalolat qiladiki, Rasul sizlarga nimani olib kelgan bo'lsa, ushanglar, nimadan qaytargan bo'lsa, qaytinglar. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu gapi falyughayyirhu biyadihi qo'li bilan qaytarsin, qodir bo'lsa. Agar ichinglarda biror bir munkar bo'lsa, qodir bo'lsangiz, qo'lingiz bilan qaytarmasangiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning gapiga kirmayotgan bo'lasiz. Chunki qo'lingiz bilan qaytarishlikka qodirsiz. Bir birodaringiz munkar qilyapti. Albatta qo'l bilan tiyib qo'yishlik kerak. Umar ibn Xattob yangi xalifa bo'lgan vaqtida Allohga qasam dedi, agar sizlar haqiqiy bir gapga kirmaydigan uzuqara tuya bo'lsanglar ham, men sizlarni o'zimning yo'limga yo'llayman dedi. Qo'li bilan qilishlikka qodir bo'lganligi uchun Umar ibn Xattob bu gapni aytgan. Shuning uchun agar qo'lingiz bilan qilishlikka qodir bo'lsangiz, albatta qo'lingiz bilan qilishligingiz kerak bo'ladi. Fa illam yastati' bir islom shariatini yengilligi Alloh taolo tomonidan rahmatiki qo'li bilan qila olmaydigan o'rinlarda islom tili bilan qaytarishlikka ruxsat beradi. Tili bilan ham qaytara olmaydigan o'rinlarda islom qalbi bilan juda yomon ish oldi. Juda ham yomon deb qalbi bilan jirkanib o'sha narsadan qaytarishlikka ruxsat beradi. Bu o'rinlar juda kam uchraydigan o'rinlar. Oilasiga yoki bo'lmasam bola chaqasiga yoki bo'lmasam ummati islomga zarar bo'lib turgan vaqtda imkon bo'lmay turgan vaqtda qalbi bilan inson qaytarishligi mumkin. Bo'lmasam tili bilan, bo'lmasam qo'li bilan qaytarishligi bu ummati islomga yuklatilgan vazifalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana hadis sharifda bayon qilib bu hadis Imom Buxoriy rahimahulloh va Imom Muslim o'zlarining hadis to'plamlarida zikr qilingan. Iyyakum wal julusa fi at-turqat. Faqalu ya Rasululloh, ma lana buddun min majlisina natahaddathu fiha qala fa idha abaytum إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا ما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Iyyakum wal julus fi turaqat. Yo'llarda o'tirishlikdan ehtiyot bo'linglar. Yo'llarda odamlar o'tadigan yo'llarga o'tirib olmanglar. Ehtiyot bo'linglar. Shunda ashablar aytdiki, "Ya Rasululloh, endi biz ko'chalarda bir solqinlar bo'ladi, biror bir ishimiz bo'ladi. Imkoniyatimiz bo'lmasa, faqat o'tirishlikdan boshqa imkoniyat bo'lmay qolgan vaqtida nima qilamiz?" deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Agar bundan boshqa imkoniyati yo'q bo'ladigan bo'lsa, yo'lni haqqona ado qilib o'tiraveringlar." Shunda ashablar yo'lda haqqi nima bo'lmasam deganda Rasululloh g'oddul basar. Ko'zni fahishdan tiyishlik. Ya'ni ko'zni nomahramlardan burishlik. Va kaful aza e, aziyat berishlikdan saqlaninglar. Va raddu salami salomga ijobat qilinglar. Chunki bir odam salom bersa, ijobat qilishlik vojib hisoblanadi. Va val amru bil ma'ruf va nahy anil munkar ma'rufga buyurib, nahiydan qaytarib o'tiringlar ko'chada. Chunki ko'chada bir odam o'tirib olib, misol uchun tasavvur qilsangiz, juda bir e, boshqacha holat. Lekin o'shani qilsanglar, ko'chada o'tiringlar, bo'lmasa o'tirmanglar degan gap chiqarib berdi. Ko'chada o'tiribsiz, albatta amr ma'ruf nahiy munkar qilib o'tirishingiz kerak. Imkon qadar. Amr ma'ruf nahiy munkarlardan bir odam misol uchun yo'l so'rab keladi. Bir odam suv so'rab keladi. Bir odam e, falonchini uyini ko'rsatib oling deb keladi. Bular hammasi ma'ruf ishlardan hisoblanadi. Bir odam urushadi, borib ajratishingiz kerak. Bir odam yo'lni yo'lga ekilgan odamlarni narsasini sug'uradi, borib qaytarishingizga. Bular hammasi nahiy munkarga kiradi. Mashlarga qodir bo'lsanglar, mashlarni qilsanglar, yo'lda o'tiraveringlar. Bo'lmasam yo'lda o'tirmanglar degan e, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadisdan olinadi. Ammo amr ma'ruf nahiy munkar jamiyat orasida yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu dinni tamomiy yo'q bo'lishligiga dalolat qiladi. Munkarni tarqab ketishligiga sabab bo'ladi. ma'rufga buyurilmasa, munkardan qaytarilmasa, balki bu munkar tarqab ketishlikka sabab bo'ladi. Chunki inson nafs havoga uchadigan, nafs bilan yaratgan Alloh subhanahu va taolo hidoyat bergandan keyin bu nafsni jilovlab turmaydigan bo'lsa, bu nafs juda bir e, munkarga buyuradigan narsa bo'lgan. Va botil botil oliy bo'lishligiga sabab bo'ladi. Amr ma'ruf nahiy munkar bo'lmagan jamiyatda ولا خير في قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وجوده mana bu gap ولا خير في قوم bir qavmni bo'lishligidan manfaat yo'qki u qavmda amru ma'ruf nahiy munkar bo'lmasa. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Banu Isroilni ulamolarini yomonlagan, mazammatlagan o'rinda mana bu oyatni zikr qiladi. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار الربانيون أشياء ربان أحبار يهود لرد عالمlar u qavlihimul ism ya'ni o'zlarini gunohlardan, qavli gunohlardan yahud olimlari, yahud robboniylari gunohdan qaytarmaydimi? Va aklihimus suhut va suhut harom mol yeyishlikdan qaytarmaydimi? labisa ma kanu ya'malun yasnaun qanday qilib turgan narsasi yomon bular. Yasnaun anaqasini fe'lini qaytadigan, zamirni qaytadigan g'oyibi ulamolarga ham qaytishi mumkin va aklihim suhut suhut yegan harom mol yegan va yomon gaplarni gapiradigan fahish ishlarni, yomon gunohlarni qiladigan kishilarga ham qaytarishlik mumkin.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 La'nat lug'aviy ma'nosi mutlaq la'nat kalimasi bu at-tardu val ib'ad an rahmatillah. Alloh subhanahu va taolo rahmatidan uzoqlatishlik va Alloh subhanahu va taolo rahmatidan juda chetlatishlikni la'nat deb aytiladi. Hech kim haqqi yo'q bir odam bir odamni la'nat deb aytishlikka illa Alloh subhanahu va taolo o'shani la'natlagan bo'lishligi kerak bo'ladi yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'shani haqqida la'nat aytgan bo'lishlik kerak bo'ladi. Undan boshqa inson o'zicha bir odamni la'nati deb ayta olmaydi. Juda yomon kalima bo'lganligi uchun. Lekin Alloh subhanahu va taolo amr ma'ruf nahi munkar qilmagan kishilarni la'nat. Banu Isroildan bo'lgan kishilar la'natga sazovor bo'ldi. Kanu la ham an munkani fa'al. O'zlari qilib turgan munkarni qaytarishmasdi. Subhanakallohumma hamdaka, la ilaha illa anta, astagfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. dasturimiz davom etadi. Endi esa hafta davomida tinglagan kechki dasturlarimizni bir yodimizga tushirib olsak. Juma Ustozlar dars qildilar, ilm bizlarga yetkazilar, bizlarim qurbon qilib, uhud g'azotining ta'limi ashoblariga juda katta bo'ldi bu ta'lim faqat kitob bilan o'qibgina bo'lmadi bu ta'lim qonlar to'kilishlik bilan bo'ldi bu ta'lim rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak tishlarining sinishligi bilan bo'ldi bu ta'lim abu dujonatal ansoriydek o'zi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning himoya qilib orqalarini kamon o'qiga butunlay tutib tipratikonning ignasidek bo'lib ketishlik bilan bo'ldi bu ta'lim shahidlarning sayyidi hamzat ibn abdul muttolibning shahodati bilan bo'ldi ana bu ta'lim islomda shunday qattiq dars o'tdiki, bu ta'limdan keyin ularning tasavvurlari o'zgarmas bir tasavvurga aylandi. Alloh subhanahu va taolo musulmon jamoani islom manhajining barpo bo'lishligiga tanlagan pokiza bo'lgan zotlarda, xususan butun olamga rahmatan lil alamin bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlarida bu darsni o'tkazishlikni xohladi bu dars qiyomatgacha bo'lgan mo'minlarga dars bo'lib qolishlik uchun ammo bu darsni biz o'rganmadik birodarlar o'rganganlarimiz esdan chiqardik buni shanba shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar Hunayn jangi aytib o'tdik birodarlar 12 ming lashkardan iborat Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshchiligidagi lashkar bir kishini xatosi sababligidan jangni avvalda mag'lubiyatga uchradi. Lashkar qocha boshladi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abbos amakilarga qaratib aytdilarki, "Ey amakijon, bu bay'ati Rizvon ahlini bay'atini bir yodiga solib qo'ying" dedilar. Shunda Abbos amakilarining ovozi baland kishi edi. Shunda baqira boshladi-ki, "Ey bay'ati Rizvon ahllari! Ey ansorlar, ey muhojirlar!" deb turib, har bittalariga alohida-alohida xitob qila boshladilar. Shunda birinchi bo'lib Bayati Rizvon 1400 kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hudaybiy sulhida o'limga bayat olgan daraxtning ostida bayat bergan kishilar qaytishi qaytishdi. Bayatlari eslarga tushib qoldi, qaytishdi orqaga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam atroflarida jam bo'lishdi. Dushanba. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Qadring qochib, ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Musulmon kishi kofirlardan har qanday holatda, har qanday vaqtda hazar qilishligi kerakki, ular bilan birga o'tirishlik bilan, ular bilan birga yurishlik bilan ularni urf-odatlari kiradi, ularni ana shu avvalda zohiriy ko'rinishlariga taqlid boshlanadi, keyinchalik ularni botini, ya'ni aqidalariga ham ergashishlik kelib chiqadi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kofir mushriklar bilan yashamaslikka buyurganlar, ular bilan qo'shni bo'lmasdan u diyorlarni tashlab chiqib ketishlikni buyurganlarki, mana shunday oqibatlari bor. Ibn Taymiy rahmatullohi alayh Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kofirlarning kiyimini kiyishdan man qilganliklari haqidagi hadisni sharhida aytadilar-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kofirlarning kiyimini kiyishlikdan man qilyaptilar, chunki zohiri ko'rinishda odam o'zini o'xshatishlik bilan keyinchalik botiniy ko'rinishda o'zini o'xshatishlikka o'tib boradi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshidan eshikni bekitib qo'yaptilar dedilar. Seyshanba. Unutmaslar seni ul ulfaymonlaring bordur nechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur. Port Artur mudofaasining qo'mondoni Istavilning xotini Madam Istavil urush kunlarida sutfurushlik bilan mashhur bo'ldi. Sigir sutini to'plab shishalarga to'ldirib, kasalxonalarga yuborib, yarador askarlarga sutning bir shishasini 2 so'm oltin rubldan sotib, 2 million oltin rubl to'plab boy bo'ldi. Port ortidagi istehkom qal'a o'z zamonasida 110 million oltin rublga mol bo'lgan edi. Yapon to'plari u qal'ani vayron qildi. Ajabo Amir Temur va Chingizxon xarob qilgan binolarning jami qimmati shuncha kelarmikin? Ruslar yaponlardan mag'lub bo'lgandan keyin Mazlumlarning ovozlari ko'tarildi. Xo'p bo'ldi, ajab bo'ldi. Ruslarning turkistonliklarga qilgan sitamlari muqobilida ruslarga janobi Haq o'z qudrati bilan yaponlarni ularning ustidan g'olib qildi. Chorshanba. Alloh huzuriga ketgan ey do'stlarim, havas orzusiga yetgan ey do'stlarim ko'proq kamera syomka qilib harrizil mo'mininga ko'proq harakat qilganmiz inshaalloh alloh taolo niyatlarimizga yetkazsin yaxshi yaxshi amallar chiqyapti inshaalloh va bizni niyatimiz shu bo'lishligi kerakki qo'limizga ko'tarilgan kameralar bizga riyo bo'lib qolmasin shu qilayotgan ishimiz bilan ichkarida mazlum bo'lib yotgan haqni bilmayotgan musulmonlarni turg'izamiz deb kameralarni ko'taraverib shu u qilayotgan odamlar bizni amallarimizni ko'rsin shayt bizni shu qilgan bitta amaliyotimizdan ummat uyg'onib ketsa biz o'zimizni riyo qilishlik uchun yoki bitta ikkita odamni rozi qilishlik uchun emas ummat xursand bo'ladigan narsalar shu kameraga chormaganda olib yurganimiz esdan chiqarmaylik kamerani ko'tarib yuribmizmi alloh uchun shu amaliyotni tushirsa mana shu amaliyot tufayli birodarlarimiz ta'sirlanib qolsa degan narsa bo'lsin mana masalan yangi muhojirlar kelyapti ko'ryapmiz Bizning internet saytlarimiz bizning ahvollarimiz qilib ta'sir qilayotganligini Mana shu bitta amonatlar, bitta birodarlarning gaplari o'sha bitta maqola tufayli ichkarida qancha-qancha musulmonlar bu narsani o'qib ko'rib, qalblariga malham bo'lyapti. Ta'sir qilganlari chiqib keladi, ta'sir qilmaganlari arzu qilyapti, men ham shularga qo'shilsam ekan payshanba shu son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni son qilingan ko'p sonli agar ahli bid'at ahli ma'siyat yoki o'ziga zulm qilgan insonlar jumlasidan bo'lsa Mana bu karomatning ato etilishi o'sha insonning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatini, Qur'onni, iymonni, taqvoni lozim tutishga targ'ib qiladi. Toki bu narsa ham bu dunyoda, ham u dunyoda unga bashorat bo'lsin. Yuqorida bilganimizdek, Imom Abu Hanifa rahimahulloh barcha imomlarning peshvosi, faqihlarning ustozi Imom Shofiy ta'biri bilan aytganda, barcha odamlar fiqhda uning boqimandalari bo'lgan zot edilar. Alloh taolo u kishiga noyob zakovat, yetuk aql, o'tkir fikr ato etgan bo'lib, har bir ishni chuqur tahlil qilar, hech qanday shak shubhaga o'rin qolmaydigan darajadagi aniq hujjat va dalillar asosida hukm chiqarar edilar. salimni o'sha pastga qo'ydik krovat olib tushdi bitta qo'llarini ushlab ko'raman tirik odamda edi tortib ko'raman qo'li bo'shda shunday egilib qayrilib burilib xudo tirik odamni qo'llari o'ynab turibdi mashalloh dedim o'zim shahidlarni birinchi marta unaqa shahidni birinchi marta ko'rishim qarasam tagi qoni ham tomchilab turibdi o'zi bo'lmasa 4 soatdan o'tib qolgan taxminanda shahid bo'lganiga qoni shunday tomchilab turibdi في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروح dilni fasod to'la hayotga moslab, muslimalar fitratidan xaloslab, o'zingizni tabarrujga qiyoslab, ko'cha kuyga chiqmang aslo ayollar. Og'ir kunda turibmiz-ku biz arang, solihalar siyratiga bir qarang, ochiq-sochiq kiyim kiyib rang-barang ko'cha kuyga chiqmang aslo ayollar. Yot kimsalar eshitmasin so'zingiz. Sizni ko'rib buzilmasin qizingiz. Hayo qiling bo'lsa agar yuzingiz. Ko'cha kuyga chiqmang aslo ayollar. Demokratning g'oyasiga ilashmang. Erlar bilan hukumatni talashmang. jahannamning otashiga qalashmang, ko'cha-ko'yga chiqmang aslo ayollar. Shaylandi yov yovuz reja tuzgani, islomni sof aqidasin buzgani. Yetar endi qo'ynimizda suzgani, ko'cha-kuyga chiqmang aslo ayollar. Ayol aqli tor bo'larmi shunchalar? Aqlingizga bog'lanib tugunchalar, o'zingizni baholamang bunchalar. ko'cha kuyga chiqmang aslo ayollar. Zaiflagan dinni tamom o'ldirmang. Qalbimizga buncha g'azab to'ldirmang. Erkaklarni g'ayratini so'ldirmang. Ko'cha kuyga chiqmang aslo ayollar. Siz tufayli yo'qolmasin diyonat. Qilmishingiz ayollikka xiyonat. Xor bo'lasiz kelsa davri qiyomat. Ko'cha kuyga chiqmang aslo ayollar. Nasihatim dilingizga kirsa bas, xitobimni fikr qiling bir nafas. Sochin yoyib shahar kezish sizga emas, ko'cha kuyiga chiqmang aslo ayollar. Yoki yurak jahannamga tashnami? Qalblaringiz jaholatga oshnomi? Mujohidning sizga berar dashnomi? Ko'cha kuyiga chiqmang aslo ayollar. Yuqoridagi she'rda mana kufr o'lkalarida yurib ko'cha-ko'yga yuguradigan ayollarga dashnom bergan bo'ldik. Shoyat ibrat olguvchilar bo'lsa. Mana Zulhijja oyi ham kirib kelyapti. Shu Zulhijja oyining 10 kunligida juda katta ajrlarga ega bo'lish mumkin ekan, juda fazilatli oy ekan. Zulhijja oyining 10 kunligi haqida kitoblarda o'qiganmiz. Bu bayram arafasida shu haqdagi, demak, Qur'on va sunnatdan dalillar keltirsak, yomon bo'lmasdi, Abdulboqiy. Bismillahirrohmanirrohim. xayrli kunlarni qanday o'tkazmoq kerak? Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, ahli oilalariga va ashablariga salatu salomlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo o'z hikmati va fazli karami ila ayrim kunlarni boshqa kunlardan ko'ra mufazzal etdi. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون يعني Parvardigoringiz o'zi xohlagan narsasini yaratadi va o'zi xohlagan ishni ixtiyor qiladi. Ular uchun, ya'ni bandalar uchun ixtiyor yo'q. Qasas surasi 68-oyat. Ushbu mufazzallik mu'minlar xayrli ishlarga qattiq berilmoqlari va ajr va savoblarga mol ko'l ko'milmoqlari va Alloh subhanahu va taolaga yana ham yaqinroq bo'lmoqlari uchun pok Parvardigor tarafidan joriy etilgan. Ammo atrofga nazar tashlasangiz, ko'pchilik musulmonlarning fazilatli soatlardan mutlaqo g'ofil ekanliklarini ko'rasiz. Ular ulug' ajru savoblardan mahrum bo'lib, ushbu soatlarni g'animat bilmaydilar. Masalan, Zulhijjaning avvalgi 10 kuni dunyo kunlarining eng afzali va ularda qilingan amallar boshqa kunlar amallariga qaraganda Alloh subhanahu va taolaga suyukliroqdir. Xo'sh, mana shunday ulug' va g'animat soatlarda biz nima bilan mashg'ul bo'lamiz? Afsuski, ko'pchiligimiz hatto bu kunlarning kelib ketganini ham sezmay qolamiz. Zulhijjaning 10 kunida aytilishi lozim bo'lgan takbirlarni mutlaqo tashlab qo'yilishini bunga misol sifatida keltirib o'tish mumkin. Zulhijjaning 10 kuni Ushbu kunlarning fazl va fazilati haqida bir qancha dalillarni keltirish mumkin. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. Wal fajr va layalin ashr. Birinchidan, tongga qasam va Zulhijja oyidagi avvalgi 10 kechaga qasam. Val Fajr surasi 1-oyat. Ikkinchidan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zulhijja oyining 10 kunini dunyo kunlarining eng ulug' deb bilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu haqda mana shunday marhamat qildilar. hech qaysi kunda qilingan solih amal ushbu 10 kunda qilingan solih amalchalik Allohga suyukli emas. Yo Rasululloh, Alloh yo'lidagi jihad hamma, so'rashdi sahobalar. Ha, Alloh yo'lidagi jihad ham faqat moli va joni bilan jihadga chiqib, hech narsasiz qaytgan kishi, ya'ni moli ham, joni ham o'sha jihad maydonida qolgan, shahid bo'lgan kishi bundan mustasno. Imom Buxoriy va Imom Muslimlar rivoyatlari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana shunday marhamat qildilar. Alloh subhanahu va taolo nazdida Zulhijjaning 10 kunidan ulug'roq kun yo'q. Hech qaysi amal ushbu 10 kunda qilingan amalchalik Alloh subhanahu va taolaga suyukli emas. O'sha kunlarda tahlil, takbir va hamdni ko'p aytinglar. Imom Ahmad rivoyati. Demak, Zulhijja oyining 10 kuni yilning eng afzal kunlari ekan. Ushbu 10 kun ichida kelgan juma esa ikki fazilni o'zida jamlagani uchun ham boshqa jum'alardan mufazzaldir. Fathul Bori. 3. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zulhijjaning 10 kunida yaxshi amallarni ko'proq qilishga chaqirib, tahlil va takbir aytishga buyurardilar. 4. Zulhijjaning 10 kunida Arafa va Nahr, ya'ni Qurbon hayiti ham mavjud. 5. Ushbu kunlar ichida eng ulug' ibodatlar namoz, ro'za, sadaqa, haj jamlanadi. Bu ham o'ziga xos mumtozlikdir. Zulhijja oyining 10 kunida qilinadigan solih amallar. Agar bir kuni mufazzal sanalsa, o'sha kunda qilingan amal ham mufazzal bo'lishi tabiiydir. Yuqoridagi hadisda ham Alloh subhanahu va taolaning Zulhijjaning 10 kunida qilingan amaliga muhabbati bayon etib o'tildi. Demak, bu kunlarning ulug'ligi ikki tomonlama ta'kidlanadi. 10 kunda qilinadigan solih amallarga mana bular kiradi. Takbir masjidlarda, uylarda, ko'cha-ko'yda, bozorlarda takbir aytish sunnat. Erkaklar oshkora, ayollar esa ovozlarini chiqarmasdan Alloh subhanahu va taolani ulug'lab takbir aytadilar. Takbirni qay lafzlar bilan aytish lozimligi borasida aniq bir hadis yo'q. Bu xususda sahoba va tobiinlardan rivoyat qilingan asarlarning sahihrog'i Salmon radhiyallohu anhu ning mana bu so'zlaridir. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar kabira deb takbir aytinglar. Ko'pchilik musulmonlar ushbu sunnatni butunlay unutganlar. Unutilgan sunnatni tiriltirib, o'lkan ajriga erishishingiz ham mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu haqda shunday marhamat qildilar. mendan keyin o'ldirilgan, ya'ni unutilgan bir sunnatimni tiriltirgan kishiga undan keyin ushbu sunnatga amal qilganlar ajridek, qilganlar ajri ham kamaymagan holda ajru mukofot beriladi. Abdulloh ibn Umar bilan Abu Hurayra radhiyallohu anhuma Zulhijjaning 10 kunida bozorga chiqib takbir aytardilar. Odamlar ularning takbirini eshitib, ular ham takbir aytishardi. Ya'ni kishilar bu ikki sahobadan eshitganlaridan so'ng takbir aytish lozimligini esga olib, takbir aytardilar. Jo'r bo'lib bir kishining orqasidan qaytarib jamoat holatda takbir aytish sunnatga xilof. Payg'ambar sunnatiga ergashaman degan musulmon kishi bundan saqlanishi lozim. Faqat takbir aytishni bilmagan kishi o'rganib olgunga qadar birovning orqasidan takrorlashi mumkin. Roza tutish Hafsa radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 4 narsani hech tark qilmas edilar. Ashura kunida, Zulhijjaning 10 kunida va har oyning 3 kunida roza tutishni hamda bomdoddan avvalgi 2 rakat sunnatni Albatta, bu yerda Zulhijjaning 10 kunida roza tutish haqida gapirilganida, shu kunlarning avvalgi 9 kuni nazarda tutilgan. Zero, 10-chi kuni Qurbon hayiti kuni bo'lib, hayit kuni roza tutish man qilingan. Ayrim johil kimsalarning faqat 7-chi, 8-chi hamda 9-chi kunlarni xoslab roza tutishlariga kelsak, bu shariatda mutlaqo yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Makruh ila bordur bir kun adosin ijobati yaqin mazlum nidosi Endi jamoatimizda bo'lib o'tayotgan to'ylardan yozib olingan joylarini muxlislarimizga havola etamiz. Marhamat. Nusrat nashidasin sadosi Yangrar nusrat nashidasin sadosi Assalomu alaykum. Qadrli musulmonlar, muhojirlar, mujohidlar. Hafta davomida harakatimizda jihodiy amaliyotlar bilan birgalikda to'ylar ham bo'lib o'tdi. Yakshanba kuni fors zabon afg'on birodarimiz Mujohid Fotih uylangan bo'lsa, kecha payshanbada o'zbekistonlik birodarimiz Mujohid Halim ham uylandi. Hozir mana shu to'ylardan tayyorlangan dasturimizdan ba'zi lavhalarni eshittiramiz. Qori sohib osh qanaqa chiqdi osh? Osh ko'p yaxshi mashalloh. Yaxshimi? Alhamdulillah. Bu valima bitta afg'oniy birodarimiz yana bitta ismi nima muhojir fatih usta hmm. muhojir oila yangi keldi u alhamdulillah arusi bo'ldi ko'p yaxshi alhamdulillah afg'onlaru boshqa muhojirin alhamdulillah hamma alhamdulillah xursand alhamdulillah bu kuyov bola pashtun qavmidan yo'q forsiy qavmidan forsiy pashto forsiy afg'oniston qayerdan bo'ladi bag'londan assalomu alaykum charchamayapsizmi xizmatlar bilan yo'q alhamdulillah alloh xotirida inshaalloh hech charcha inshaalloh uylangan kuyov bolaga nasihatlaringiz so'zlaringiz الحمد لله ولما اسلامی بود کاملا مطابق سنت اسلامی مطابق سنت رسول الله بسار مجلس خوب شد الحمد لله مطابق و سنت اسلامی و همه مجاهدین لله غذا هم طعام هم خوب منظم برابر شده بود الحمد لله و همه مجاهدین الحمد لله بسار خوبی ان شاء الله نون رسید طعام رسید اوقات رسید الحمد لله الله راضی بولسن اسمی nima احمد abdulloh ahmad abdullohmi nimaga ikkita nimaga unaqa ahmad abdulloh yo abdulla ahmadmi ahmad abdulla nimaga ahmad abdulla dadam qo'ygan ot bittasi opadan qo'ygan ot. ovqat yedingmi yaxshi bo'ptimi? yoshing nechida yoshing nechida uch yoshga uch yoshga kirdingmi Kim o'g'lisan Tahir. javod keling ای خالقی ارز و سما فریاد رس بر حال ما قار جواد ای خالقی ارز و سما فریاد رس بر حال ما ای مالکی عرش علا فریاد رس بر حال ما ای مالکی عرش علا فریاد رس بر حال ما از بهر این نفس لئیم کردم گناهی بس عظیم از بهر این نفس کردم گناهی بس از دل بگویم ربنا فریاد رس بر حال ما از دل بگویم ربنا فریاد رس بر حال ما در بحر عصیان غرق ام سر تا بپا آلوده ام در بحر عصیان غرق ام سر تا بپا آلوده ام ای قاضی روزی جزا فریاد رس بسم الله الرحمن الرحیم بو والما استاذ فاطمه والما سیده والما سنت طریقه rasululloh sollallohu alayhi vasallam biblarini har qaysiga valima bergan bahasbi toqat bugunga e, ustoz fotih sohib valimasi edi alhamdulillah hamma mujohidlar kelib valimani yeb hammasiga e, muborakbodi qilib e, hammasi qulluq bo'lsin qilib ketishlar va bu nikoh degan nikoh sunnat payg'ambar buni hammamiz bilamiz va bu sunnatki mujohidlarga alhamdulillah bugun alloh taolo bu ne'matlarni beryapti nikoh valimasi bo'layapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vaqtiga jihoddan qaytganga nikoh barobar kelganda sahoba ikrom dafatan nikoh qilasa past e, sangara qilib jo'nab ketishadi bu hadisdan ma'lum bo'ladiki nikohki barobar bo'ldi pas bas mujohidin dafatan nikohsini qilsin pas jihod sangara maydoni sangara borib jihodini qilaversin chunki bu nikohga payg'ambar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda e, ummatlari ko'paydi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarga aytgan tazavvajul valud ya'ni sizlar ya'ni valud ya'ni ko'p avlod qilishlarda tazavvuj izdivoj qilinglar nikoh qilinglar fa inni mukaffirukum fa inni bikum al umam pas men faxr qilaman ummatni ko'payishlar men faxr qilaman deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis muborakka aytgandi buning shuning uchun men sizlarga men tavsiyam bor xususan mujohidin ikromga bo'ydoq ya'ni ayoli yo'q mujohidin ikromga men tavsiya qilaman قلمان كن نكاح قصن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يا يا يا يا يا يا يا خوش ديالنا يوغ دا بيت خوش لا هما خوش لا دعدل دعدل المجاهد اركاكلر بس يندبر لا شاليك كافلارنين ظلمدان أمتنا قد قاريلك Ey mucahid erkekler biz yendi birla şeylik Kafirlerni zulmüden Ümmetni kutkaraylik Kafirlerden Biz eylerken از همه برادرها که در اینجا آمده به خوشی ما اونا خوشی ما را دو چند سی چند اضافه کرد از همش متشکر هستم و همش برادرای بگ باشه برادرها افغان باشه برادرها که از دور آمده و نزدیک آمده همشه همش خوشحال است و همشه ماشاءالله خدمت کردن همراه ما عروسی ما را دیگه هم رونق دادن از همش متشکر هستم ماشاءالله و یک سنت بود سنت رسول الله سم به جای شد انشاءالله مسلم ها دیگه برادر هم که مجرد است و انشاءالله چه قسمی که عروسی ما بود عروسی برادر هم الله کنه که به روزای نزدیک ما ببینیم برای از اونا هم خوشی ما دو چند سه چند شد سبب مشکلات زیاد است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 Bundan boshqa biror kishi gumroh asosiy narsalardan Alloh subhanahu va taolo bizlarga rahbarlarni xoin qilib qo'ymadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nimadan qo'rqdilar? Men ummatimga qo'rqadigan narsa, eng yomon narsa dedilarki, al-aimma al mudhillin insonlarni adashtirib yuboradigan peshvolar dedilar. Alloh subhanahu va taolo bizlarni mana shunday peshvolarga bir muyassar qilib qo'ydiki, bizlarni to'g'ri yo'ldan olib ketyapti. Bali, ular malomatga ham chalinishyapti. Ilmi borini ham ilmingiz yo'q deilgan, ilmi yo'qini ham ilmingiz yo'q deilgan. Bu malomat har doim bo'lib kelyapti. Lekin asosiy narsa Alloh subhanahu va taolo bergan narsa har qancha allomasi bo'lsin, ilmlisi bo'lsin, ularga berilmagan narsalar bor hozir bizlarni mas'ullarimizga. Bu noto'g'ri yo'lga, nohaq yo'lga boshlamaslik bu. Bu bizlarga keraklidir. Bizlarga u amirlarimizning fazilatli bo'lishligi kerak emas, alloma bo'lishligi kerak emas. Bizlarni dunyo va oxiratda ziyonda bo'lmaydigan, ziyonda qoldirmaydigan amirlar kerak bizlarga. Alloh subhanahu va taolo bizlarga buni nasib qildi. Shuningdek, bilib qo'yaylik birodarlar. Bizlarga Alloh subhanahu va taolo bergan narsa bitta narsa. Bu uyg'onishni berdi. Nafaqat bizlarga mana shu birodarlarimiz qurbonligi, jamoatimizning qurbonligi bilan butun ummatga bir uyg'onishlikni berdi. Yahudiylardan biri aytgan ekan. Aytayotgan gapini ichida ham baribir o'zini bir makr hilasi borki, bu gap shunday. Biz edi marksizm, leninizm yoki boshqa bir siyosiy jamoatlar bu narsalardan qo'rqmaymiz dedi. Balki biz uxlab yotgan islomdan qo'rqamiz. Agar bu islom uyg'onib ketadigan bo'lsa, yangi Muhammadlar paydo bo'ladi dedi. Bu gapini ba'zi bir to'g'ri, yangi Muhammadlar paydo bo'ladi, lekin bizning dinimiz uxlab yotgan din emas. Din har doim uyg'oq. Din har doim insonlarni to'g'rilikka boshlashlik uchun ularni foyda zararlarini tushuntirib berishlikka qonun qoidalari hammasi mukammal bo'lgan. Hech narsadan g'aflatda qolmagan, balki uxlab yotgan bu ahli islomdir. Lekin bu bosqichdan biz o'tdik. G'aflat uyqudan o'tdik alhamdulillah. Necha yillar bo'lyapti? Butun ummat uyg'ongan holda. Lekin yangi Muhammadlar, Muhammadiylar kam bari bir. Muhammadiylar ro'yobga chiqmayapti. Yo berkinib qolgan, yo shakllanishligi kechikib ketyapti. Har birimiz yangi Muhammadlar bo'laylik. Niyatda, g'oyada, maqsadda, amalda Abu Musab Suri Alloh subhanahu va taolo uchini qamoqdan ozod qilsin. Uki <coughs> jihodni bo'lganlarida jihod nafs bilan bo'ladi, shayton bilan bo'ladi, kofir munofiq murtadlar bilan bo'ladi deb bo'lganlarida aytadilar-ki, kimlardir murtad kofirlar bilan jihod qiladi, kimlardir shayton bilan qiladi, kimlardir havoy nafs bilan qiladi deydilar. Biz mujohidlar Alloh subhanahu va taoloning yo'lida yurgan lashkar biz uchchalasi bilan jihod qilishligimiz kerak. birini qoldirib, biri bilan emas. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam al-mujahidu man jahada fi ta'atillah wal muhajiru man hajara man Allohu anhu. Mujohid shunday kimsaki, Alloh subhanahu va taoloni yo'lida toatida jihad qiladi. Muhojir shunday kimsaki, Alloh subhanahu va taolo qaytargan narsalarni tark qiladi dedilar. Biz haqiqiy mujohid, muhojir ekanmiz. Alloh subhanahu va taoloning toatida ishlashligimiz kerakdir. U qaytargan narsalardan qaytishligimiz u buyurgan narsalarni qilishligimiz kerakdir. Aks holda biz g'alabaga erishmaymiz. Islomni aslini ko'rdim, mujohidlarning safida, salaflar naslini ko'rdim. Navbatda yana hali qancha to'ylar bor? Alloh taolo mujohidlarning xursandchiligini o'zi xayrli va davomli qilsin. Salaflar naslini ko'rdim, mujohidlar safida. Islomni aslini ko'rdim, mujohidlar safida. Salaflar naslini ko'rdim, mujohidlar safida. Kürdüm men ko'p jasoratlar, shijoatlar, mahoratlar, ilohiy kuch, karomatlar mujohidlar safida. Kürdüm men ko'p jasorat himmatlar shijoatlar mahoratlar ilohiy kuch karomatlar mujohidlarni safida islomni aslini ko'rdim mujohidlarni safida salaflar naslini ko'rdim mujohidlarni safida islomni aslini ko'rdim mujohidlarni safida salaflar naslini ko'rdim mujohidlarni safida bir nifoqqa shiddatli guzarochin muhabbatli zohidlar bor ibodatli mujohidlar safida kufr nifoqqa shiddatli guzarochin muhabbatli zohidlar bor ibodatli mujohidlar safida islomni aslini ko'rdim mujohidlar safida Ahmad aka, Astedil Achkilar taqvoli nimalarda o'qiyapsiz? internetdan muxlislarimiz tomonidan jo'natilgan bir maqolaga ko'zim tushib qoldi. Biz ham eshitaylikchi, bir o'qib beringchi uni. Nashidalar borasida dushmanning fikrlari. Behnam Said degan germaniyalik ekstremizm, terrorizm, ya'ni islom jihod bo'yicha tadqiqotchi shunday deb yozadi. Hozirgi vaqtda men jihod madaniyatida jihodiy nashidalarning o'rni degan doktorlik dissertatsiyasini yozmoqdaman. Men bu madaniyatni barcha ideologik mafkuralardan ham juda muhim, eng samarali ravishda ijtimoiy birdamlikka ta'sir qiladi deb o'ylayman. Butun dunyoda yosh radikallar, ya'ni mujohidlar nashidalarni doimiy eshitib yurishlarini biz sud jarayonlaridan va hukumatlarning izlanishlaridan ko'rib turibmiz. Ba'zi qiziqarli narsalarni o'zimning izlanishlarimdan to'plaganlarimdan sizlarga havola qilmoqchiman. Xabaringiz bo'lsa kerak, deyarli barcha jihodiy video mahsulotlarda nashidalar ajralmas qismi hisoblanadi. Jihodiy videolarda ko'pincha janglar tasvirlangan joylarda musiqasiz ishlangan nashidalar kommentariya o'rnida ishlatiladi. Ko'pgina internet forum va veb sahifalarda nashidalarning MP3 fayllarini tushirib olish imkoni bor. YouTube portalida ham ko'plab videolar mavjud. Nazarimda bironta jihodchi YouTube portalida hech bo'lmaganda 1-2 ta jihodiy nashidasiz joriy qila olmasa kerak. Facebookda esa ba'zi jihodiy nashidachi guruhlar ham borki, ularning ba'zida 10 mingga yaqin a'zolari bor. Mashhur nashidalarning hammasi ham yangi emas. Ko'plari 1950 1980-yillarda bo'lgan Da'vat shurosining bo'limidan kelgan she'r va nashidalardan tashkil topgan. Masalan, mashhur nashidalardan biri bo'lgan Nashidasi aslida Abu Mazin degan suriyalik qo'shiqchi tomonidan 1970-yillarning oxiri 1980-yillarning boshida yozilgan. Yana bir misol, O'zbekiston Islomiy harakatining videolarida ishlatiladigan bir arabcha nashida mashhur Pokiston shoiri Muhammad Iqbol she'rining arabcha tarjimasiga asoslangan. Somaliyadagi Ash-Shabab harakatining Rayayut Tawhid yoki Akab harakati nashidalarining ba'zilari esa zamonaviydir. Ushbu yoshlarga nashidalarning ta'sirini ko'pgina nazariy tavsiflarning to'g'riligini bildiradi. Bu nashidalar yosh musulmonlar qalblarida shahidlik, o'zini qurbon qilishlik hissini uyg'otadi. Da'vat va jihodda ularga quvvat beradigan muhim asbob bo'lib keladi. Bu nashidalarni ular qoplagan mavzulariga qarab ushbu toifalarga bo'lish mumkin. Ko'pincha undagi she'rlar mumtoz adabiyot she'rlari toifasiga kiradi. Masalan, motam, g'amgin nashidalar, maqtov, tasanno nashidalar, boshqa toifalar esa zamonaviyroq. asirlar nashidalari. Sodir bo'layotgan siyosiy ahvolga atalgan nashidalar. Falastin nashidalari. Lekin men analiz qilgan nashidalarning ko'pini jang nashidalari deb hisoblasa bo'ladi. Bunda e'tibor urush va jang qilayotgan guruhning tog'ut va dushmanga qarshi qahramonona jasurligi tasvirlanadi. Men bu yerda ushbu madhiyalar mumtoz toifasiga kiradimi, yo'qmi? Qat'iy amin emasman. Chunki ushbu nashidalardagi ma'nolar juda ham jihodidir. Zamonaviy nashidalarning kelib chiqishi asosan Ikhvanul Muslimin harakati va uning radikal Livan va Misr bo'limlariga taqaladi. O'sha yerdan Arab yarim oroli hududlariga 70-yillardan keyin kirib keldi. Lekin 90-yillarda ommabop va populyar bo'lishi uyg'onish jarayoniga to'g'ri keladi. O'ylaymanki, Bu kichik maqolamda jihodchilar tarixi va madaniyati haqida sizlar o'zaro muhokama qilishingiz uchun mavzu qilib berdim. Qarang, bizni nashidalarimizga ham shuncha e'tibor berishar ekan. Keling shu joyga bir nashida eshitib yuboraylik. Yaxshi, eshitamiz. Nayranglar ish bermadi, haqiqat oshkor bo'ldi, hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi. nayranglar ish bermadi haqiqat oshkor bo'ldi hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi nayranglar ish bermadi haqiqat oshkor bo'ldi hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi mujohid dini bilan doim ustuvor bo'ldi tushkunlikka tushmadi doim jangovar bo'ldi sinaldi sinovlarda haqdan umidvor bo'ldi shu bilan ikki dunyo baxtga sazovor bo'ldi ish bermadi haqiqat oshkor bo'ldi hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi nayranglar ish bermadi haqiqat oshkor bo'ldi hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi burni ishkaldi yerga salibiylar xor bo'ldi ko'krak kirgan lashkari maydonda tormor bo'ldi suyangan texnikasi o'zini yoqar nor bo'ldi butun dunyo oldida uyat bo'ldi, or bo'ldi. Erinlar ish bermadi, haqiqat oshkor bo'ldi. Hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi. Nayranglar ish bermadi, haqiqat oshkor bo'ldi. Hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi. Mujohidlar kunda jang, tunlarda bedor bo'ldi. Butun dunyo taladi, do'stlar ham ag'yor bo'ldi. hamma voz kechdi undan yolg'iz Alloh yor bo'ldi nusrati bilan qo'llab o'zi madadkor bo'ldi Nimalar ish bermadi haqiqat oshkor bo'ldi hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi nayranglar ish bermadi haqiqat oshkor bo'ldi hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi qopladi qora bulut atrof sovuq qor bo'ldi Qorda qolgan nihollar umidi bahor bo'ldi. Jihad quyoshi chiqdi, qor erib anhor bo'ldi. Shahidlar qoni bilan olam lolazor bo'ldi. Nayranglar ish bermadi, haqiqat oshkor bo'ldi. Hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi. Nayranglar ish bermadi, haqiqat oshkor bo'ldi. hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi ko'plar yordam bermadi shaksiz gunohkor bo'ldi siyosat bahonada haqiqiy fujjor bo'ldi dinin sotib yashadi din furush tujjor bo'ldi qiblasi bola chaqa ilohi dinor bo'ldi ish bermadi haqiqat oshkor bo'ldi hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi nayranglar ish bermadi haqiqat oshkor bo'ldi hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi mujohidlarga jihod rizqu kasb kor bo'ldi shariat yo shahodat bu yo'lda shiyor bo'ldi kofirga qo'l bermasdan o'zaro hamkor bo'ldi dushmanlarga shiddatli do'stga hokisor bo'ldi nayranglar ish bermadi haqiqat oshkor bo'ldi hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi nayranglar ish bermadi haqiqat oshkor bo'ldi hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi afg'oniston iroqda salib beqaror bo'ldi bir kun tishroq yashashga bu yurtlarda zor bo'ldi ishongan oliy xasi iqtisod nochor bo'ldi qayga borarin bilmay keyin dunyosi tor bo'ldi naylar ish bermadi haqiqat oshkor bo'ldi hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi nayranglar ish bermadi haqiqat oshkor bo'ldi hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi Salim jang siyosat go'yoki qumor bo'ldi qonga tashna qimorvoz o'yinga xumor bo'ldi lekin omad boqmadi yutqazdi bemor bo'ldi borin berib qutulmas qiyomat qarzdor bo'ldi ish bermadi haqiqat oshkor bo'ldi hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi nayranglar ish bermadi haqiqat oshkor bo'ldi hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi nayranglar ish bermadi haqiqat oshkor bo'ldi hammani sehrlagan jodular bekor osmonlarni zap etgan teskari tayyor qani Minalar ta'sir etmas zirhli sayyor inqoni Hammani sotib olgan dollaring porang qani Har ishni hal qilishgan nayrang chorang qani Haqiqatni bilib qo'y maydon emas golli ming bir o'ylab qadam qo'y. Kuching yetsa mana yurt. Mag'lublikka mahkumsan, endi sen zamoning kut. Yo'qotgan shafqatinga qon yig'la va motam tut. mani sehrlagan jodular bekor bo'ldi nayranglar ish bermadi haqiqat oshkor bo'ldi hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi jang bo'lsa kofir mag'lub ilohiy qaror bo'ldi tarixda bu qoida necha bor takror bo'ldi ingliz ham ruslar ham jangga xo'p tayyor bo'ldi ko'p o'tmasdan yengildi, o'zi ham iqror bo'ldi. Nayranglar ish bermadi, haqiqat oshkor bo'ldi. Hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi. Nayranglar ish bermadi, haqiqat oshkor bo'ldi. Hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi. Islomga xila qildi, juda hamma kor bo'ldi. Qazidi katta bir choq, usta tadbirkor bo'ldi. Yiqildi shu chukurga balo giriftor bo'ldi. Uni yiqitgan yolg'iz vaqt bergan qahhor bo'ldi. Laylanglar ish bermadi. haqiqat oshkor bo'ldi hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi nayranglar ish bermadi haqiqat oshkor bo'ldi hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi nayranglar ish bermadi haqiqat oshkor bo'ldi hammani sehrlagan jodular bekor bo'ldi qur'on karim insoniyatga bir xitoqdir bizga bergan ne'matlaring behisobdir وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن kuntum sodiqin agar biz bandamizga tushirgan narsa ya'ni Qur'ondan shak shubhada bo'lsangizlar u holda shunga o'xshagan birgina sura keltiringlar va Allohdan o'zga guvohlaringizni chaqiringlar agar rostgo'y bo'lsangizlar har minnatga tanim birar xudoyatdan qalblar bo'lar munavvar har bir oyatdan Qur'on Karim insoniyatga Assalomu alaykum Rossiyadagi musulmonlar va muhojirlar Bugungi xitob faqat siz birodarlarimiz uchun Ushbu xitobimni rus zabon birodarlarga ham o'z tillarida yetkazing chunki ular ham ummat va bizga aka-uka opa singildirlar. Dinimiz bir, Robbimiz bir, Qur'onimiz bir. Ha, kitobimiz bir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة Endilikda Rossiyadagi musulmonlarning qay birida Qur'oni Karimning rus tilidagi tarjimasi topilsa, bas u terrorist bo'lar emish. Rus kufr hukumatı dinga bu darajada ochiq kurash boshlaganini biz kutmagan edik. Islomga qarshi bo'lgan davlatlar ham ushbu siyosatni hali qo'llamagan edilar. To'g'ri, Fransiyada yuzni berkitib yurishlik musulmonlar uchun taqiqlangan. Tojikiston va O'zbekistonda musulmonlar soqol qo'yishlari man etilgan. Qozog'istonda Qori Misharining Qur'on tilovati ekstremistik ohangda o'qilgan deb ushbu qorini eshitishlikni taqiqlagan edilar. Lekin hech qaysi davlatda Qur'on kitobini yoki uning o'z tilidagi tarjimasini o'qish qonun tomonlama man etilmagan edi.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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا, إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير Ey mo'minlar, sizlarga nima bo'ldiki, Alloh yo'lida, ya'ni jihodga chiqinglar deilsa, o'z yeringizni, o'z yurtingizga yopishib oldingiz. Oxiratdan yuz o'girib, hayot dunyoga rozi bo'larmisiz? Oxirat oldida bu dunyo matosi juda oz narsa-ku. Yana aytishlaricha, kim shu surani o'qisa, u ham terrorist emish. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Agar Qur'on ular aytgancha bo'lsa, unda Saudiyada jihodga qarshi bo'lgan shayx domlalar ham ushbu suralarni o'qishlik bilan terrorist yo'q mujohid bo'lib qolayotgan ekanlarda bas o'zlarining kasb qilgan narsalarini ya'ni kofirlikni tanlaganlari jazosiga bu dunyoda ozgina kulsinlar so'ngra oxiratda ko'p abadiy yig'lasinlar. Tyumen, Chelyabinsk, Qozon va Moskva shaharlarida yashovchi musulmonlar Rossiya islomga qarshi Rossiya musulmonlarga hijobni 17-sentyabrdan boshlab Qur'on kitobini taqiqladi. Kaba yozilgan latta va qog'ozlarni ko'chalarda ko'tarib turishdi. Shuningdek, la ilaha illalloh deb yozilgan bannerlar ham musulmonlar qo'lida uchrab turdi. Tavba surasi boshidan oxirgacha terroristlar haqida ekan. Toha surasidagi ba'zi oyat sud ekspertlar tomonidan islomdan boshqa dinlarga qarshi yomon munosabat uyg'otuvchi deb topilibdi. Ya ayyuhan nabiy jangidil kuffar val munafiqin waghlub alayhim waghlub alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ey payg'ambar, kofir va munofiqlarga qarshi jihad qiling va ularga qattiq qo'l bo'ling. Ularning joylari jahannamdir naqadar yomon oqibat bu ey rossiyadagi musulmonlar ey rossiyadagi muhojir musulmonlar rossiya hukumati sizga aslo do'st emas aslo sizdan rozi emas u yerda turishlik aslo sizga to'g'ri kelmaydi haqiqiy joyingizni topib oling haqiqiy izzatda haqiqiy rijol bo'lib yashang la wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallohu alimun bil muttaqin Allohga va oxirat kuniga ishongan zotlar sizdan molu jonlari bilan jihod qilishdan izn so'ramaydilar. Alloh taqvodorlarni bilguvchidir. u yer ko'tar olmas yukimiz bor. Shuning uchun bizga qattiqdir e'tibor. Nozil bo'lsa agar tog'ga ushbu Qur'on hatto geydir şu an. Qur'on Karim insoniyatga bir xitoqdir bizga bergan ne'matlaring behisobdir Kur'an Karim insoniyatga bir xitoqdir bizga bergan ne'matlaring behisobdir ne'mat ichra ne'matlarning buyugidir qalbim va imonimga eng suyugidir ne'mat ichra qur'on karim insoniyatga bir xitoqdir bizga bergan ne'matlaring behisobdir namozgohda turganda xayolimga kelgan har xil fikrlar bilan, namozga umuman taalluqli bo'lmagan fikrlar bilan chuqur o'yga sho'ng'iyman. Negadir namozni boshlaganimdan buyon holat va fikr xilma-xilligini namozdan boshqa vaqtda ko'rmaganman. Namozdagi vaqt jarayoni u qadar uzoq bo'lmasa-da, o'sha vaqtga nisbatan bir necha barobar ko'p ishlar rejalarini tuzib ulguraman. Namoz vaqti ba'zida menga juda uzoqdek tuyuladi. Ha, u vaqt juda uzoq. Ayniqsa jamoat bo'lib namoz o'qiganimizda mening e'tiborim imomning uzun yoki qisqa surani zam qilishiga qaratiladi. imom salom berguniga qadar men yana o'sha dunyoviy ishlarimni bir boshdan rejalashtirib olaman. Chunki o'sha vaqtda yodimdan ko'tarilib ketgan narsalarning ko'pi yodimga tushadi va ko'nglim ancha taskin topgandek bo'ladi. Namozning mashaqqatlari, tahorat, qiyom, ruku, sajda va hokazolari meni ko'p qiynaydi. Men 2 rakat namozda topgan qiyinchiligimni 2-3 soat mehnat qilib ham sezmayman. biror dunyoviy evaz hisobiga mehnat qilish ko'pincha menga rohat bag'ishlaydi. Chunki uning ortidan mening dunyoviy ehtiyojlarim qondiriladi. Shu sababdan bo'lsa kerak, ba'zida biror ish bilan mashg'ul bo'lib turgan vaqtimda azon aytilsa, shu ishni tamomlab qo'yay, oz qoldi, keyin o'qiyman deyman. Vaholanki o'sha qolgan ishim 20 daqiqa vaqt talab qilsa, namoz o'qishimga esa 5 daqiqa vaqt yetadi. Namozning ketma-ketligi xuddi soat ko'rsatkichlari kabi bir-birini quvib keladi. Ularning oralig'i bunchalar yaqin bo'lmasa, ular aslo insonning ixtiyoriga bo'ysunmagan holatda juda tez ravishda o'tib boradi. Peshin namozdan chiqib asr namoziga, asr namozdan chiqib shom namoziga, shom namozidan chiqib esa xufton namoziga tutilaman. Hayotimning har kuni deyarli mana shu tarzda o'tib boradi. Bu nafsning namozdan qilgan shikoyati edi. Yuqoridagi so'zlar ko'plab qalb egalarida bo'lsa kerak. Zero namoz inson uchun og'ir ibodatdir. Alloh taolo Baqara surasining 45-oyatida shunday marhamat qiladi. Sabr va salot, namoz o'qish bilan madad so'ranglar. Albatta u namoz o'qish og'ir ishdir. Namozning og'ir ish ekanini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilmoqda. Demak, namoz haqiqatan ham mashaqqat ekan. Balki shuning uchundir musulmonman deganlarning ko'plari undan, ya'ni namozdan yuz o'girganlar. Nima uchun inson 5 yoki 10 daqiqalik jismoniy va ruhiy tarbiyalanishni o'z ichiga olgan ibodatdan shunchalik bezor bo'ladi? Balki bu yerda boshqa bir sabab bordir. Ha, bu yerda boshqa bir gap bor. Bu masalaning yechimi ilohiy bir quvvatga bog'liq. Alloh taolo namoz ibodatini bandalarga og'ir qilishlik bilan ularning itoat va sabr toqat ko'rsatadigan o'rinlarini ham belgilab qo'ygan. Chunki namoz marhalasidan o'ta olmagan odam musulmonchilik doirasiga ham kira olmaydi. Namoz mashaqqatining ilohiy qudratga bog'liqligini isbotlovchi yana bir misol bor. oyoqlari chalmashib, egilib, bukilib va o'z o'rnida qiynalib namoz o'qiyotgan nogiron odamga bir qarab, peshonasi sajda bilmagan zabarda sog'lom boshqa bir odamga qarab ozgina tafakkur qilgan kishi bunga ishonch hosil qiladi. Ha, nogiron odamni namozga egiltirib qo'ygan ham, sog'lom odamni namozdan mahrum qilgan ham o'sha ilohiy kuchdir. Namozning ahamiyati islomda qanchalik yuqori ekanini bugun ko'pchilik bilmaydi. namozning vaqtidan o'z ish rejasiga o'g'irlaydigan namozxonlar bunga misol bo'la oladi. Vaholanki namozning o'z vaqtida o'qilishi islomda juda muhim o'rin kasb etadi. Bas, namozlarni unutib qo'yadigan kimsalar bo'lgan namozxonlarga halokat bo'lgayki. Maun surasi 4-oyat. Bu Alloh taoloning namozga beparvo bo'lgan bandalariga va'id bilan nozil qilgan oyati. Albatta namozning yoddan ko'tarilishi juda yomon ish. Chunki qiyomatda bizning birinchi navbatda so'raladigan ibodatimiz namoz. Bu bizning mu'min ekanimizga hujjat. Nima uchun Alloh taolo namozni ham xuddi Qur'oni Karim kabi Jibril alayhissalom orqali nozil qilib qo'ya qolmadi? Nima uchun payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni o'zining huzuriga ko'tarib o'sha yerda namozga buyurdi? Alloh taolo bandalariga namozning darajasi yuqori ekanligini shu yo'sinda ta'lim bermoqda. Xulosa o'rnida shuni qo'shimcha qilamizki, namoz o'qish biz uchun qanchalik mashaqqat bo'lib tuyulmasin, u bizning najot chiptamiz bo'lgani uchun uni himoya qilmog'imiz darkor. Albatta jahannam otashidan ko'ra namoz qiyinchiligi yengildir. Alloh azza va jalla barchamizni namozni himoya qiladigan va qoyim qiladigan bandalardan qilsin. Zero u eng mehribon va marhamatli bo'lgan zotdir. Sevginle maskesin ey insandan Bunu Rabbin tamam Gafil bulma Rablerden İhsan ile kul bul haman İhsan ile kul bul haman Endi navbatni Shayx Abu Musab Surining da'vatlarini davomiga beramiz. كما قلت الآثار كثيرة وهي لوحدها تستأهل سلسلة من المحاضرات وعندكم الحمد لله طلاب علم يستطيعون أن يحصوها فهذا من الأمور المهم أن تحصى ويعلق عليها وتترجم إلى لغة أهل البلاد وهي النصوص الدالة على قيمة هذا الجمع Aytib o'tganimdek, rivoyatlar ko'p. Har biriga alohida to'xtaladigan bo'lsak, orqama-ketin dars uyushtirishga to'g'ri keladi. Sizlarda alhamdulillah ahli ilmlar bor. Ular bu boradagi hadislarni qidirib topib, sharh etib tarjima qilsalar, maqsadga muvofiq ish bo'lardi. Chunki bu hadislar shu jamoatning qadr qiymatiga dalolat qiladi. Sahih at-Tirmiziyda kelgan bir rivoyat bilan cheklanaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlariki, hatto yer yuzi jabr zulmga to'lib, mo'min kishi bu zulmdan yashirinadigan boshpana topa olmay qoladi. Shunda Alloh taolo Xuroson tarafdan qora bayroqlarni yuboradi. Shular sabab Alloh Muhammad sallallohu alayhi va sallam ahliga mulkini mustahkamlab beradi. Bu sahih Termiziy Tirmiziyda kelgan rivoyat. Yana boshqa hadis Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, sizlarga Xuroson tarafdan qora bayroqlar keladi. Uni chiqqanini eshitsangiz, qorda emaklab bo'lsa ham unga qo'shilinglar. Albatta unda, ya'ni qora bayroqlarning ichida Allohning xalifasi bo'lgan Mahdi bordir. Boshqa rivoyatda albatta unda Allohning bandasi Mahdi bordir. فإذا سمعتم بها فأتوها ولو حبوا على ثلج فإن فيها خليفة الله المهدي وفي رواية فإن فيها عبد الله المهدي أما عن قيمة هذا الجمع عند المسلمين فنحن شاهدناها endi bu yerda yig'ilgan jamoatning musulmonlar nazdidagi qadr qiymatiga kelsak Biz bunga guvoh bo'ldik. Men Yevropadan bu Afg'onistonga 3,5 yil oldin keldim. U yer va boshqa yerdagi musulmonlarning qaysi musibatlari va mushkulotlari bo'lsin, faqat Afg'oniston ahli va o'sha mintaqalardagi kishilar hal qila oladi deb, nafaqat solih musulmonlar, balki sharoblar ichib mast bo'lib namoz o'qimay yuradigan osiy musulmonlarga siyosatdan gapirib, Amerika bunday qilibdi, Britaniya mana bunday qilibdi deilsa, Ular bu tug'yonkor Amerika va Britaniyaning axloqini faqat Afg'oniston ahli to'g'irlab qo'yadi deb aytishganiga guvoh bo'ldik. Qal wallahi hazi at-tughyan allazi ya'maluhu al-Amerikan laysa lahu wa la yurbihim illa ahli Afghanistan. Allahu akbar! قل هذه مشكلة ما يحلها إلا أولئك فهمت؟ الآن في حملة الآن من شهور في حملة شديدة للاعتقالات في سوريا في دمشق وحولها الآن أمل Hozir bir necha oydan beri Suriya hukumatı tarafidan musulmonlarni hibsga olish ishlari avj olib ketgandan keyin u yerdagi musulmonlar Hozir to Afg'oniston ahli g'olib bo'lib bu yerga kelguncha biror ish qilmay maxfiy bo'lib turaylik yo ularning oldiga borib qo'shilaylik deyshmoqda. Jaziratul Arabdagi ko'pgina ulamolardan nima uchun qo'zg'almayapsizlar? Nimaga harakat qilmayapsizlar? Nima uchun ko'tarilmayapsizlar deb so'ralsa, o'sha xursandchilik vaqti yaqin qoldi. Biz uni mana shu mashriq tarafdan kelishini kutmoqdamiz demoqdilar. Hozirgi aytib o'tganlarim bu yerda yig'ilgan jamoatning musulmonlar oldidagi qadr qiymati to'g'risida qisqacha xulosa edi. Amma an qimat hazal jama' endi bu jamoatning islom dushmanlari oldidagi qadr qiymati haqida o'zlaringiz radiodan eshitib turibsizlar televizorlarda ko'rib turibsizlar gazetalarda o'qib turibsizlar bu kufr millati hozirgi kunda o'zidagi yerni vayron qilib yuboradigan bombalari yu raketalari va hatto atom bombasi borligiga qaramay shu Afg'oniston diyorida yig'ilib turgan kichkina jamoatdan qo'rqib turganligiga guvoh bo'lib turibmiz Vaholanki bu kufr millati xazina qilib yig'ib qo'ygan qurol-yarog'larining adadi bemalol yer yuzidagilarni yo'q qilib yuborishlikka yetadi. Shunga qaramay, doim bu yerdagi qurol ko'targan kichkinagina jamoatchadan qo'rqib yashamoqdalar. Ular oddiy namoz o'qib yurgan millionlab musulmonlardan qo'rqmaydilar. Ular qandaydir musulmon tashkilotlardan qo'rqmaydilar, balki bu yerdagi zaif, qo'lida quroli bor mushkulotlar Alloh taolo buyurgan qilgandek hal bo'lsin deb yurgan mujohidlardan qo'rqmoqdilar. Alloh taolo Qur'onda mushkulotlar qanday hal bo'lishini zikr etgan. Mushkila kama amara Alloh subhanahu va taala qatiluhum yu'adhibhumullohu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Lianna هذا الجمع في أفغانستان على اختلاف Ular bilan jang qilinglar. Shunda Alloh ularni sizlarning qo'lingiz bilan azoblaydi. Ularni rasvo qiladi va sizlarni ularning ustiga g'olib qiladi hamda mo'min qavm dillariga shifo orom berib, ko'ngillardagi g'am anduhni ketkazadi. Chunki Afg'onistondagi bu jamoat tillari va ranglari har xilligiga qaramay, holatni anglab, yaxshilik boshini ushlagan edi. kufr qalbiga qo'rqinch oraladi. O'zlarining gaplari ham bunga guvohlik beradi. Vaqtiki Sovet ittifoqi yo'q bo'lgandan keyin Reagan, Thatcher va Gorbachev yig'ilishib aytishdiki, bitta xatar yo'qoldi. Endi hozir Rum va Salib ahliga behosdan kelib qoluvchi xatar bor. U ham bo'lsa islom fundamentalistlari bo'lib, irhobiylar. Bu fikrga 3 ta katta davlatlar Amerika, Britaniya va Rossiya ittifoq bo'ldilar. 2 yil oldin Afg'onistondagi Siroj tog'i atrofida Mas'ud va uning lashkariga qarshi jang ketayotgan vaqtda aytdiki, biz bu Siroj tog'idan turib Moskvani himoya qilmoqdamiz. Moskvaning eshigi Siroj tog'idir. Siroj tog'i qo'lga o'tsa, O'zbekistonga tushib boriladi. وإذا سقط جبل السراج فتتدحرج الكرة فتنزل في أوزبكستان الآن أنا كنت عملت بحث أرجو إن شاء الله تعالى ييسر لكم تترجموا بعض فصوله عن بعنوان المسلمون في وسط آسيا ومعركة الإسلام المقبلة وعملت مجموعة من الإحصائيات جمعتها من الكتب والمصادر والدراسات بعضها موجود عندكم فأنا نفسي دهشت من عدد المسلمين وظرف المسلمين الملائم لقيام Hozir O'rta Osiyo musulmonlari va kelajakdagi islom janglari nomli bahsning ba'zi fasllarini tushuntirib o'tishga harakat qilaman inshaalloh. Men statistik ma'lumotlarga tegishli kitoblar, manbalar va darslik kitoblarini o'qib chiqib, O'rta Osiyoga din tarqatishlikka musulmonlarning adadi va joyi mos kelishini ko'rib lol qoldim. Bu joy to'siq edi. Hozir bu Afg'oniston degan katta to'siq buzib tashlandi. Endi biz bilan kofirlar orasidagi to'siqning masofasi 1 kilometr qoldi. U ham bo'lsa daryo. Xilofat qulatilgandan keyin biz bilan bu orzu niyatning o'rtasidagi masofa 100 yillik edi. O'tgan yili faqat shu to'siqning 100 kilometrlik joyini bosib o'tdik. Sizlardan, arablardan va toliblardan bo'lgan birodarlar Kobuldan to Chorikorgacha 100 kilometrlik joyni bosib o'tishdi. Hozir Toliqon va uning atrofida janglar ketmoqda. Biz bilan rus himoyalanayotgan hadafimizning o'rtasi ba'zi joylarda 50 kilometr, 60 kilometr bo'lsa, ba'zi Mozor Sharif, Balx kabi joylarda faqat daryodan o'tish masofasi qolgan. Ular bu xatarni bilib turibdi. Agar bu to'siq ochilib ketsa, inshaalloh ochilib ham ketadi. Musulmonlarning oldida turib beradigan biror joy qolmaydi. Chunki inshaalloh Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bergan bashoratlari tezda amalga oshadi. Biz mana shu bashoratlar arafasida turibmiz. Shu sabab sizlar Allohning dinidagi Allohning dushmanlari nazdida va musulmonlarning nazdidagi qadr-qiymatlaringizni bilishingiz lozimdir. Ozgina harakat qilishimiz bilan gazeta jurnallarda va media olamida Allohning dushmanlari nazdidagi qiymatimizni va qanday qo'rquv ularning yuraklariga tushganligini bilib olamiz. Min al-khawf va min qimat hadha al-jama'a 'inda a'da subhanahu va taolo. Bu sizlar uchun va o'zim uchun bir ozgina eslatma edi. Biz Allohning dinidagi qiymatimizning qanchalik katta ekanini, musulmonlar nazdidagi qiymatimizning qanchalik katta ekanini va Allohning dushmanlari nazdidagi qiymatimizning qanchalik katta ekanini his qila olishimiz zarur. Chunki bunday shuur bizning harakatimizning kuchayishiga sabab bo'ladi. Lekin juda-juda muhim bir eslatmam bor. U ham bo'lsa, bu shuur, bu his tuyg'u ixlosga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Chunki bu bilan qalbiy amal bo'lgan ixlosga putur yetadi. Shayton insonning darajasiga qarab hukmronlik qila boshlaydi. Bayrada yo orqadagi xizmatlarda bo'lib turganda shaytonning uning ustida bo'ladigan hukmronligi ozroq bo'ladi. Qanchalik mas'uliyat kattaygan sari shaytonning vasvasasi kuchayib boradi-da, hatto inson go'yo usiz Allohning dini nusratlanmaydi deb gumon qilib qoladi. Agar kimdaki shunday gumon paydo bo'lsa, u manmansirab kibrlanib qoladi. Bu bilan uning amallari xabata va borar joyi jahannam bo'ladi. Alloh saqlasin. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomat kuni avval jahannam ular bilan qizdiriladigan 3 kishi haqida ogohlantirganlar. Qori Mujohid shahid va sadaqa qiluvchi kishi shahid olib kelinadi. Alloh taolo unga ne'matlarini tanitadi, u ham tanib e'tirof etadi. Shunda Alloh undan bu ne'matlarim evaziga nima amal qilding deb so'raydi. U sening yo'lingda qitol qilib qatl bo'ldim deydi. Alloh unga yolg'on gapirding deydi. Shunda farishtalar ham Allohning so'zini tasdiq etib, yolg'on aytding deyshadi. Sen qahramon deyilishing uchun qitol qilgan eding. Shunday deildi ham. Ya'ni niyatingga yarasha naqshasini dunyoda olib bo'lgansan. So'ng amr etiladi, yuzi bilan sudralib jahannamga uloqtiriladi. Xorning holi ham, sadaqa etuvchining holi ham xuddi shunday bo'ladi. Men faqat sizlarga bu qadr qiymatni his etishingizni eslatib qo'yapman xolos. Lekin bu his tuyg'u, bu shuur ijobiy bo'lishi kerak. Nainki amallarni habata bo'lishiga sabab bo'ladigan salbiy shuur. Ijobiy his shuur bir shoir aytganidek, senga bir ish topshirilsa, uni anglab fahmlasang, nafsingni o'z holiga tashlab qo'yishdan ehtiyot bo'l. Ya'ni o'z qadrini bilgan inson Alloh uni qo'yib qo'ygan manzilatida chiroyli tasarruf etadi, chiroyli amal qiladi. Agar u olim bo'lsa, uning sukuti viqor va salobatli bo'ladi. Lag'v va o'yin bilan mashg'ul bo'lmaydi. Odamlar lag'v behuda ishlarga berilganida Qur'on hofiziga lag'v qilishlik yarashmaydi. Imom Avzoiy shunday deydilar: Biz kulishib o'ynab yurar edik. Odamlarning ko'z o'ngida namunaga aylanganimizdan keyin tabassum qilishimiz ko'paydi. Xuddi shunday mujohid ham o'zining qadr qiymatini his etishligi uni ozuqa jamlashiga turtki bo'lishi kerak. Eng yaxshi ozuqa taqvodir. U kechani bedor o'tkazadi, kunduzi ro'zador, solih amallar qilishga haris bo'ladi. Demak, u o'z manzilatiga yarasha munosib amal qiladi. Kama yazun bihi an-nas va kama hiya manzilatuhu. Jahonda nima gap? Afg'onistonning Nangorxor viloyatida harakatimiz mujohidlari piko quroli bilan bir murtatni otib o'ldirdilar. Yana shu Nangorxor viloyatida dushman Karzay askarlarini pistirma olib kutib turgan jamoatimiz mujohidlari murtatlar yaqinlashishi bilan piko qurolidan o'q otganlar. Natijada bitta askar o'lgan, qolganlari qochib qolishgan. Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh viloyati Jazjon viloyatidagi arbakiylardan 30 ga yaqini qurol aslahalari bilan mujohidlar tomoniga o'tdilar. Bag'lon va Paktiko viloyatlaridan ham 20 dan ortiq arbakiylar mujohidlar safiga qo'shildilar. Pokiston Peshavar viloyatida hukumat mulozimlari ketayotgan avtobus minaga tushishi natijasida ichidagi kishilardan 18 tasi o'ldi. Yana shu Peshavarda Qissixvani bozori oldidagi politsiya idorasi yonida ikkita mina portladi. 40 ga yaqin kishi o'lib, 80 dan ortig'i yarador bo'ldi. Iroq poytaxt Bag'dodning Musayib shahrida bir shiyaning janozasiga kelgan shiyalarga fidoilik hujumi sodir etildi. Ushbu amaliyotda 30 ga yaqin shiya o'lib, 40 atrofida yaralandi. Yana Iroq Irbil shahridagi xavfsizlik xizmati darvozasiga fidoi mujohid mashinada hujum qilib, qolgan 4 ta fidoi kirishiga Metin darvozani ochib berdi. Portlovchi kamarlarini taqib olgan fidoilar ichkaridagi dushmanlardan 10 ga yaqinni o'ldirib, 40 dan ortig'ini yarador qilib, keyin o'zlari ham shahid bo'ldilar. Yamanning Hazramalt Mukalla shahrida mujohidlar Yaman maxsus kuchlari kiyimida hukumat askarlari bazasiga 4 ta mashinada kelib, ichkarigacha kirib borishdi. Bizga ustozlar kelishdi deb xursand bo'lgan harbiylar saf holatda turg'azildi. Keyin har biriga qurollardan o'q uzildi. Murtadlarning yana ko'p qismini mujohidlar asir oldilar. Hozirda ushbu mukalla shahri mujohidlar nazoratida bo'lib turibdi. Eron Rajay shahr qamoqxonasida saqlanayotgan sunniy musulmonlarga nisbatan rofizilar afcharka itlari bilan talatgani haqida internet saytlarida xabar tarqadi. Bu nohaqliklarga chidolmay bosh ko'targan ahli sunna e'tiqodidagi 26 kishi dorga osilishlikka hukm qilindi. Shuningdek, G'azal Hisor qamoqxonasida ham bir necha sunniylar dorga osilib shahid qilindi. Hindiston Mumbaydagi 5 qavatli uylardan biri qulashi natijasida 80 ga yaqin kishi beton tagida qolib o'lgan. Rossiya Rossiyada taqirboshlar mardikorchilik uchun chiqqan o'zbeklardan bir qanchasini pichoq bilan chavaqlab, bo'laklab tashlaganlar. Bundan tashqari boshqa o'zbeklar yashaydigan umumiy uylar yoqib ketildi. Dog'iston Poytaxt Mahachkalada Dog'iston Oliy sudi raisi Muxtor Shapiyev o'g'li bilan o'z mashinasida ketayotganda mujohidlar o'qiga tutilib o'ldi. AQShning Colorado shtatidagi tog'li tumanlardan biriga sayr uchun borgan 5 kishilik bir oila tog'dan tosh tushishi oqibatida kichkina qizchadan boshqa hammasi tosh tagida qolib o'ldi. Nigeriya Ash-Shabab mujohidlari politsiya idorasiga hujum qilib, 3 ta ofitserni otib o'ldirganlar. O'zbekiston 2014-yili Afg'onistondan xalqaro kuchlari chiqib ketishidan keyin keladigan xatardan qo'rqgan O'zbekiston hukumatı o'zining qurolli kuchlarini Xitoy harbiylaridan tahsil olish rejasini maslahatlashib oldilar. Afg'onistonning Nangarhor viloyatida harakatimiz mujohidlari afg'on murtidlari postiga hujum qilib, bir postani oldilar. Ikkinchisiga ham hujum qildilar. Dushman ham qattiq qarshilik ko'rsatdi, lekin ikkinchi postani olishlik mujohidlarimizga nasib qilmadi. Bu haqda to'liq ma'lumotni internet saytimizda bildirib o'tamiz inshaalloh. Shuningdek, Sirdaryolik birodarimiz Nizomiddin ushbu amaliyotda shahodatga yetishdi. Shahid Nizomiddinning Jundulloh arxivida ushbu so'zlarigina saqlanib qolgan ekan. Bu yo'l yengillik ham, mashaqqat ham bo'ladi. Allohning o'ziga tavakkal qilsa hamma oson bo'ladi. birodarlarimizga ham aytardik o'sha narsani kufrni diyorida xor bo'lib yurishini biz ham xohlamaymiz mo'minlar bir biriga aka uka og'ayin degan oyatdan kelib chiqib iroqqa amerika urush boshlaganda lekin bizdagi musulmonlar nimaga o'zbekiston jim o'tiribdi degan xayol bo'lgani keyin bu hijrat yo'llaridan keyin Rossiyalarga hijrat qilganimizdan keyin bu yo'llarni bildik va nima uchun musulmonlar ko'pchiligi g'aflatdaligi menga ma'lum bo'ldi va bu birodarlarga qo'limdan kelgancha yetkazdim. Lekin armonlarim ko'p bo'lib qoldi. Inshaalloh Allohdan so'rayman. Inshaalloh Allohning yo'liga hijrat qilib, dinni oliy qilish uchun mollari va jonlarini berib hijrat qilishlarini va jihod qilishlarini va shahid bo'lishlarini Allohdan so'rab qolamiz. Va kufrlarga qul bo'lib yashagandan ko'ra bu yerlarda izzat nimaligini, hurmat nimaligini bilib yashasin degan umiddamiz inshaalloh va biz o'sha Allohdan duo qilib so'ragan edik shahidlar maqomini Nizomiddin degan birodar uylangan Nizomiddin qanaqa bo'ldi hozir hujumga kirishgan, o'sha hujumda bitta postani olishgan yaqindan jang bo'lgan shu granatalar tashlab o'sha narigi postaga hujum bo'layotganda shahid bo'lganda shu bilan bugungi juma dasturimizga yakun yasaymiz Keyingi juma dasturlarimizda yana sizlar bilan iymonlashgunimizcha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يهبطها كبابيل تخرق بالرعب جدارا